Píosa 1, Tá gradam don aisteoireacht buaite ag an aisteoir Éireannach Jack Reynor ag Féile Scannáin Sundance i Meiriceá. Bhuaigh sé an gradam don ról a bhí aige sa scannán Glassland. Rugadh Jack i 1992 i gColorado ach nuair a bhí sé dhá bhliain d'aois bhog an teaghlach go dtí Cill Mhantáin. D'fhreastail sé ar Choláiste Belvedere i mBaile Átha Cliath. agus ghlac sé páirt i go leor drámaí agus é ar scoil, ghlac sé páirt sa scannán Dollhouse a stiúir Kirsten Sheridan agus bhí an príomhpháirt aige sa scannán What Richard Did a stiúir Lenny Abrahamson. Is ag dul ó neart go neart atá an t-aisteoir óg seo agus ní fada go mbeidh Oscar buaite aige.